diýen. Siz hakykatdan şu Alladan başga doga-dilegler edip aryç tutup çagyrýanlaryňyz size haýyrdan zyýandan bir zat ýetirip bilýän bolsa, onda bolýa çagyryň şolary. Näm berýärler? Lâ ýemlikûn. Çagyryň şolary, soraň. Sorasaňyz näm berýär olar? Olaň näme gökde ýerde zerre kadar paýy ýok diýen. Lâ ýemlikûne misgâle zerre fissemâwâti ve lâ fil ard. Çagyr-da bolýa. Çagyraňda näme? Olaň gökde-ýerde zerre kadyr mülkünde zady ýok bolsa diýip düşündüm. Indi adam akylly bolmaly, dogry dälmi? Galam alýaň näme üçin? Ýazmak üçin. Telefon alýaň näme üçin? Gürleşmek üçin. Emma seň eliňe näme? Nusga berdiler, galam däl-de, nusgasyny berdiler galamyň, ýazanam. Mugut tonnalap berdiler. Nämäňe derkar? Hiç zadyňa. Telefon, ýöne oýnawajyny berdiler, gürleşip bileňok, ýöne konteýnerlap guýdular. Nämäňe derkar? Hiç zadyňa derkar däl. Sen gürleşmeli dogry dämi? Indi saňa konteýnerlap berdiler jäjek telefon. Peýdasy ýog-a. Indi sen ölüleri çagyrýaň. Näme üçin çagyrýaň? Bimanymy? Oýnamak üçinmi? Degişmek üçinmi? Näme üçin çagyrýaň ölüleri? Bir zat umyt edip dämi? Gökde ýerde bir haýyr isleýäň. Düşündiňmi? Ýag ýagyş ýagdyrmak isleýäň. Ogul isleýäň, gyz isleýäň, pul isleýäň. Näme üçin çagyrýaň? Bir hajatlaň bar. Allatagala-da aýdyp otyr. Indi sen bir hajat isleýän bolsaň, La ýemlikune misgale zerratin fissemawati we la fil arz diýýär. Men olary ýaratdym diýýär. Men bilýän diýýär, gökde, ýerde olaň zerre kadar mülkünde zat ýok diýýär. Düşündiňmi? Zerre kadar elinde zady ýok mahluklardan sen onda nädip zat soraýaň diýýär. Maksadyň şolary çagyrmaklykdan şolaň Seň bir hajatyňy bitirmekligi bolýan bolsa, Allatagalany men saňa aýt diýen diýýär. Hany çagyryp görüň hany näme berýärler size diýýär. Aýt, eý Muhammet şolara diýýär. Düşündiňmi? Allany çagyrman şolary çagyryň diýse size bir zat berip bilýän bolsa, hany görüň, göreliň diýýär. Çagyryň diýýär. Näme berýärler? Hiç zadam bermeýärler size diýýär. Näme üçin? Siziň Allatagala aýdyp otyr. Ýerde-gökde zerre kadar olaň mülkünde zat ýok diýýär. We ma lehum fihima min şirk, düşündiňmi? We ýerde-gökde, näme, Alla bilen olaň şärik zadam ýok, diýýär, düşündiňmi? Ýer-gök, Allaň mülki, düşündiňmi? Ins-u-jyns, Allaň mahlugy, düşündiňmi? Ýerde-gökde zerre kadar mülki ýok we ýerde-gökde olaň, Alla bilen, şärik zady ýok. We hatda we ma lehu minhum min zahir, hatda Alla Tagala olaň hiç birinden, näme, haraýam isläne. etdi. Olaryň hiç birini arka-da tutmady. Alla hiç zadam mätäç däl. Düşündiňmi? Käşgä olaryň biri näme, Alla ýardamçy bolýan bolsa, şonuň sebäpden Alla oňa bir zat bererdi diýseň. Hatda Alla olaryň hiç birini arka-da tutanok. Näme üçin? Siziň Alla ejiz däl, hatda arka tutar ýalak. Düşündiňmi? Şu güne çenli. Düşündiňmi? Ine, mahluk, wagt, mahluklardan diläp, nämä ýetdiler? Düşündiňmi? Ana Alhamdulillah. Türkmenistana näme dilenýänler, dogry dämi? Diläp diläp nämä ýetdiler? Dünýä aňyrda dursun, dinlerini gidirdiler-ow. Iň bol Hudaý nirde? Daşkowuzda, dogry dämi? Üç ýüz altmyş sany. Iň ykdysady tarapdan garyp welaýat nire? Şu taýda. Ýetirsinler-ow. Ýetirsinler-dä, näme üçin ýetirenaklar? Hatda şoruny aýyrybilenaklar ýeriň-laý. Dilesinler-dä, üç ýüz altmyş, näme işläp ýörsüň? Aýyryň şu şory, göteriň bizden, düşündiňmi? Süýji suw içibilenaklar, düşündiňmi? Etsinler-dä. Allatagalaň Özi aýdyp otyr, Kul udu'l-lezine za'amtum min dunillah. Alladan başga şularam çagyrybilsek, şularam ýetişibilýär diýýän bolsaňyz, hany çagyryň-da, göreliň-de, bakalyň. Näme berýäler size? E, görüp otyrys, çagyryp ýörler, näme berýäler? Hiç zat berenoklar, düşündiňmi? Gaýtam alýalar, düşündiňmi? Ýöne o ýatan öwlüýä, pirler, erenler alan akdanym, arada durýan gijän şeýtanlar bar, ana, şolar alýar, düşündiňmi? Müjewür diýilýänler, şolar alýar. Geljekmi, Ak işan bir zat dilejekmi, bir janlyňy getir diýýär, düşündiňmi? O saňa berenok, gaýtam allap, Ak işanyň adyndan seň bir goýnuňy alýar, düşündiňmi? Üç ýüz altmyşda hakyky ýatanlar öwlüýä bolsa, öwlüýäler seň zadyňa mätäç-dä. Olar hakyky öwlüýä, pirler bolup ölen bolsalar, Alla, olar Alla mätäç. Düşündiňmi? Olar Allaň rahmetine, razylygyna mätäç. Emma seň bäş mandyňa mätäç şo taýda oturan narkomanlar. Düşündiňmi? Ýöne üç ýüz altmyşyň adyndan, näme, geroin çekmek üçin seň puluňy alýarlar. Düşündiňmi? O taýdaky, näme, zynaçylar. Düşündiňmi? Üç ýüz altmyş saňa ogul berýä, gyz berýä diýip, Seň namysyňa deňýärler, düşündiňmi? Oga, ol aýdy o jaýa salyp, bärde oturdyp, üç ýüz altmyşyň demini salýan diýip, seň heleýiň bilen zyna etýärler, düşündiňmi? Olar saňa zat berenak, olar allap seň diniňi, aryňy, namysyňy, dünýe malyňy hemmesini alyp, seni iň soňunda dinsiz, müşrik, deýýus, garyp edip gaýtarýarlar, düşündiňmi? Öwülýä pir oň galak gatnaşyk edenak, düşündiňmi? Emma, şu öwülýä pirleň gabryna barylanda şuň galak zatlar edilýän bolsa, öwülýä pirler o zatlardan päk. Onda kim etýä? Şu öwülýä pirleň gabrynda men müjewür, men pylanyň, pylany şanyň neberesi, men pylany şanyň näme, zürriýeti diýýän iblisden azaşan, düşündiňmi, şeýtandan azaşan, näme, haramzadalar etýä o zatlar.